autismuloi estas idealai por la nun tempo. Homoi cun autismo estis stigmatizitai dum jardecoi. Hodiau, ili estas consideratai kiel homoi ciui capablas travidi la situacion de la mondo de hodiau. Esplor proiecto prescribas kiel ocasis tiu shangio cae cion tio diras pri la hodiaua sozio. Gi igas onin alia, cae igas onin pensi alie. Tion diris la activulino por la climato Greta Thunberg en el sendo de Usona televida stazio. Si parolis prisia Asperger sindromo, quiu estas formo de autismo. Greta Thunberg ne nur tutte malferme tracta sian diagnoson. Si ec considera sian alietson kiel superforton, kiel si tion accentas ciam de nove. Tial si povas exemple sen granda peno tra labori studajoin cae textoin. Se ci ne nur comprenas la climatan crison, si ancau consequence agas laugi. Dauris longe, gis Greta Thunberg hodiau fiere parolas prisia Asperger-sindromo, cae estas alte apresata de homoi en la tuta mondo. Unua foie aperis la nozio autismo circau la iaro 1907. Tiel oni nomis unue simptomon de homoi, ciui shaine vivas en sia propra mondo, cae ciui estas forte guidatai de internae imagoi. Dum la 1940-ai jaroi, autismo estis prescribata ciel propra psica malsano ciu trafas exclusive infanoin. Oni vidis la essenzon de la infana autismo en tio, che infanoi precipe ne estas en contacto cun sia socia medio, cae che ili restas fermitai, cae ne estas comprenebla al aliai homoi cio ocasas en ili. Dauris pluain quardeciaroin, gis oni ecconis che autismo ne estas curacebla, cae che autismai infanoi farigias autismai plen cresculoi ecte la 1980-ai jaroi, la scienzo ne plus parolas pri malofta patologio. Oni nun e comprenis autismon kiel affeccion, ciu povos esti tre varia el formita, cae ciu ce celcai homoi conducas ec al cogna superproductivo. Gis hodiao, en largia publica medio dominas la bildo pri altgrade funccia, tecnice lerta autismulo, ciu laula opinio de multai homoi estas virsexa. En la ito brancio de la economio, oni ec celite sercias laboruloin cun altfunccia autismo. Charlautio, autismuloi extraordinare bone povas ecconi detaloin au schemoin, cae povas tre pacience mult foie ripeti certain procedoin. Autismo estis ciam prescribita cefe ciel misfunccio de inter relatoi. La sin prescriboi de autismai homoi tamen nun sugestas che autismo eble estas accompagnata de la capablo por exterordinare intensai relatoi. Al tio, cio circauas nin, cae cion plei multai homoi ne travivas per siai sensoi. Autismo, laula esploristoido, estas ancao soci cultura fenomeno, cio dependas de la epoco, en quiu trafita homo vivas.